Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 28-ն է, տարվա 28-րդ օրը։ այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրն է։ Հայաստանի անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը պաշտպանող պետական ռազմական հաստատությունը կազմավորվել է բավականին բարձ ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհակահաղական դաշտում խորհրդային միությունը ապրում էր իր գոյության վերջին ամիսները։ Փլուզման շրջանը, իսկ տարածաշրջանում սկսվել էր միջետնիկական տարածքային պատերազմ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեցին 5 վաշտեր։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց նախարարների խորհրդին առընթեր Պաշտպանության պետական կոմիտեն։ Հայաստանի զինված ուժերը կազմված են Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունից 5 բանակային կորպուսներից։ Հայաստանում զորակոչը նախատեսված է 18-ից 27 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների համար 2 տարի ժամկետով, որը կարգավորվում է Հայաստանի զինվորության մասին օրենքով։ Զորակոչ կատարվում է տարեկան 2 անգամ։ Այս օրը պատմության մեջ 1820 թվականին Ֆադեյ Բելինսհաուզենը եւ Միխայել Լազարևը ռուսական նավերով հայտնագործեցին Անտարկտիդա մայրցամաքը։ 1985 թվականի այսօր աշխարհահռչակ երկիչների կողմից կանձված USA for Africa խումբը ձայնագրեց We are the world երգը։ 1986 թվականի այսօրը վթարի հետևանքով պայթեց NASA-ին պատկանող Challenger American Space Shuttle-ը։ 2011 թվականի այսօրը ստեղծվեց Լիտոպեդիան, հայկական բանասիրության ինտերնետային հանրագիտարանը։ այսօրը ծնվել են 1853 թվականին Կուբացի բանաստեղծ եւ լրագրող Խոսե Մարտին Նույն թվականի նույն օրն են ծնվել նաև ռուս փիլիսոփա հա բանաստեղծ Վլադիմիր Սոլովյովն ու իռլանդացի բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Ուիլյամ Բատլեր Յեյցը։ 1874 թվականի այսօրն է ծնվել ռուսաստանցի ռեժիսոր Սևոլոդ Մեյերխոլդը։ 1887 թվականին Լեհ ամերիկյան դաշնակահար Արտուր Ռուբինշտայնը։ 1892 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ ուսուցիչ խմբագիր Արմեն Տորյանը։ 1897 թվականին ռուս գրող Վալենտին Կատաևը։ 1905 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկահայ գյուտարար Լյութեր Ջորջ Սիմջյանը։ Հենց նրա մոտ ծնվեց կանխիկ դրամ տրամադրող ավտոմատ սարքի ստեղծման գաղափարը։ Ի հեճուկս բանկերի թերահավատության նա մինչև 1960 թվականը գրանցում է 20 արտոնագիր կատարելագործելով սարքը հիմք ստեղծելով այսօրվա բանկոմատների համար։ Վերջապես 1960 թվականին նա պայմանագիր կնքեց Նյու Յորքի City Bank-ի հետ։ Իր սարքը 6 ամիս ժամկետով փորձնական շահագործելու վերաբերյալ։ Սակայն 6 ամիս անց պայմանագիրը խզվեց, քանի որ այն ժամանակ Սարգսն այսօրվա պես պահանջարկ չուներ։ Ընդ որում Սիմիջյանն առանձին արտոնագրել է ինչպես թղթադրամի, այնպես էլ 1965 թվականին մետաղադրամի համար նախատեսված բանկոմատի գյուտերը։ Սիմջյանն առևտրային հաջողություն ունեցավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, երբ հայտնագործեց ռազմական թռիչքների սիմուլատորը, որն օգտագործվում էր ԱՄՆ ռազմական օթաչուների մարզումներում, գնահատելու համար ավիատեխնիկաների արագությունն ու միջտարածությունը։ Այն բաղկացած էր հայելուց, լույսի աղբյուրից եւ փոքր սավառնակներից։ 1911 թվականի հենց այսօրն է ծնվել խորթայ մաթեմատիկոս մեխանիկ Մստիսլավ Կելդիշը, 1928 թվականին քանդակագործ Արարատ Հովսեփյանը, 1940 թվականի հենց այսօրն է ծնվել մեքսիկացի գործարար Կարլոս Սլիմը, 1957 թվականին Ֆրանսիայի 23-րդ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, 1978 թվականին հենց այսօրն է ծնվել իտալացի ֆուտբոլիստ եւ դարպասապահ Ջանլուիջի Բուֆֆոնը։ Այսօր հունվարի 28-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 337 օր։